avsnitt av Jenny och vänner. Jag sitter inne i ett ganska mysigt kontor i en väldigt mjuk eh, gammaldags soffa. Mitt emot mig sitter eh, en solbränd skånsk härlig kille som heter Henrik Hallberg. Hej! Hej! Hur är läget? Det är bara bra tack. Bara bra. Vilket skönt eh, häng du fick i rösten. <laughs> Exakt, det är de här sofforna. Otroligt mjuka. Vi snackade här innan om att du skulle försöka få till någon slags Mats Nileskär mm. vibe i, eh, i snacket. Det kanske kommer längs programmets gång. Ja, spännande. ja. Skånskan låter bra i alla fall. Henrik, <laughs> vad gör du när du eh, inte är här och väljer goa låtar? Eh, ja, jag gör lite allt möjligt. Ehm, på dagarna jobbar jag med kommunikation, skulle vi kunna säga, som så mm. många andra. Ehm, och på kvällarna så kör jag lite klubbar och spelar skivor. Och sådär. Dubbellivet. Precis, dubbellivet. <laughs> eh, Henrik är ena halvan av eh, grymma, grymma klubbduon Slowblow. Wow. Tillsammans med eh, eh, Stefan Tungen. Ja, precis. Och vi har också en eh, tredje medlem, eh, Kattis, som har varit ja. med oss ett tag. Ja. Sorry, det är jag Nej, som har dålig koll. Precis. Det, är ingen, det är ingen fara, men vi ska inte glömma bort henne. En dynamisk hon trio. Hon är en viktig del. Vad, hur skulle du beskriva Slowblow för någon som inte har varit på era klubbkvällar? Eh, ja, det, det, är väl en klubb som tar avstamp i eh, disco och eh, house, men vi försöker gräva så djupt vi kan och det, det är ganska skruvat men väldigt dansant och härligt. Många bra adjektiv i en <laughs> <laughs> mening här ja, men du väljer låtarna här idag. Tillsammans eh, med dig. Ja. Eh, fem stycken har du fått plocka med dig. Som yes. en liten specialare. Yes! <laughs> Ögonen bara lyser här nu. Vi börjar med Klas eh, Rosén. Mm, precis. Vad, vad är det här för någonting? Klas Rosén, det är, detta är ett kommande släpp på fina Stockholmslabeln Local Talk. Jag kan berätta lite mer om det när vi har Close your eyes. på you Close your eyes. And the things you think about the most, they come to life. Klas Rosén, Daydreaming, första valet ut här av Henrik eh, Hallberg. Claes Rosén, det låter som eh, en SO-lärare man hade i högstadiet, <laughs> eller? Ja, det är ett fantastiskt eh, artistnamn. ja, jag tror det här är hans första släpp på Local Talk. Han är annars, producerar nog mest dubstep, en, ena halvan av duon Elvis. Ja, just det. Precis. Cool. Vi snackade om Local Talk här, den här labeln, att den startade precis vägg i vägg med rummet som vi sitter i, mm, här på TVn. Ja. Spännande. Eh, det är ju en gammal eh, Stockholmslegend, Mad Mats, som eh, startade labeln tillsammans med Tobias Lidström. Mm. Och det går jättebra för dem. Jag tycker de har skitbra släpp och gjort en hel del nu faktiskt. Vad, vad får du för associationer när du hör den här låten? Eh, för mig är det här väldigt mycket 90-tal. sommarlov, man satt och kollade på MTV och lyssnade på Crystal Waters och Basement Boys. Det. Be berätta för, för barnen. <laughs> Vad är Crystal Waters? Vad är MTV? <laughs> <laughs> Farbror Henrik. Ja, precis. Nej, men 90-tals uh, house-vibben. Mm. Uh, väldigt studsigt, väldigt somrigt ganska souligt. Mm. Uh, eh, 90-tals-reviven eh, uh, har ju hållit i sig ganska länge nu. Mm. Känner du av den liksom, när du uh, väljer låtar när du spelar ute? Att det funkar bra? Ja, det funkar bra och uh, verkligen att den har hållit i sig. Och det är många som spelar det som vi, är min, jag är uppväxt med. Mm. Vi fortsätter med någonting ganska annorlunda. Det finns liksom referenser i det här som också pekar lite bakåt i tiden. Vi lyssnar. Yeah. Yeah. Uh, turn me up a little bit more. Uh, yeah. Uh, short nigga, but my dick tall. What I told your bitch, dog. Only thug nigga down at the pitchfork. Dirty van bitches wanna suck my dick off. Papa's any for a penny, get the hit floor. Run up in the shit raw. I got a girl, I ain't never got no fucking condoms. If she caught me, then that bitch, I be pissed off. Real nigga shit. Bergie be mobbing all day. Probably with Marty or Jay. Then my niggas from back in the day. Tarzan ain't showing his face. He probably the one with the K. Front the needle in his spray. Two shots to a bomber clad man. Shot my ranks, let it go in your brain. Front, then he coming your way. Better send me dump, dump, then he coming your way. Drunk when a bad man come. My youth don't rock with me. Coop full of bad hoes. They all wanna come with me. You got a coop with a sad hoe. Cause she wanna come with me. Shabba! Shabba ranks. Shabba shabba, ranks. Eight gold rings like I'm shut. Shabba ranks. Four gold chains like I'm shut. Shabba ranks. One gold tooth like I'm shut. Shabba ranks. Skinny nigga, but my dick long. Stink puss, me my dick soft. Probably bumping all Kelly, sipping Cristal. So you know the whole world getting pissed off. I don't really give a fuck if you pissed off. I just bought a mega lemon from the thrift store. Traded for my gold chain and my pistol. Shoot a rocket, make a motherfucker lift off. Block will be mobbing all day. With niggas that shopping, they gay. They chopping them choppers to handle my problems, cause niggas be plotting these days. But that Rory kinda fast though. She tell me pump my brakes. You stuck with a fat hoe. And she wanna stuff her face. To all of my Dominican girls, them. All of my Caribbean girls, them. All my West Indian girls, them. I done fucked a million girls, them. With a little tinga linga ling, school bell a ring. Hit her with my ding a ling ling. Maybe run a train. Tell her that my niggas wanna bang. In a little brain. And she wanna hang with the gang with a nigga named Shabba. Shabba ranks. Shabba, shabba ranks. Eight gold rings like I'm Shabba ranks. Four gold chains like I'm shot Shabba ranks. One gold tooth like I'm shot Shabba ranks. Shot Shabba ranks. Shot shot Shabba ranks. Eight gold rings like I'm shot Shabba ranks. Two bad bitches like I'm shot Shabba ranks. One gold tooth like I'm shot Shabba ranks. I was broke last week, but today be a new day. Motherfuckers like cavities. Damn. Cause the nigga be too fake. Walking this bitch with the new wave. Looking like Luke Kane. With a blonde bitch that one is Luke Kane. Did she get the Batman like Bruce Wayne. Master Bruce. Oh. I leave my bed with the head. Tell my whole body to get. I don't give a fuck what you say. My whole team like a parade. Trophy got back to the heads. me smoking all day. Me and Rock run trains on the hoe. He be like, bitch, don't touch my braids. Tabby's NVA. putting producers in graves. Yim's got a bottle of Henny, going straight to the face. Time Nash got a bad hoe, but she tryna come my way. But he got my last hoe, so shit man, it's okay. Shut, shabba, rank, shut, shut, shabba, ASAP Ferg och ASAP Rocky eh, har lika många guldringar, lika många guldkedjor, lika många brudar som Shabba Ranks tydligen. Vad tycker du om det här Henrik? Jo, det är framförallt en, en fet eh, refräng i all sin enkelhet. <laughs> den, är, den är basic, men den är jävligt tung. Ja. Uh, vad har du för förhållande till Shabba Ranks? Nej, men det är väl också en, eh, en referens från uppväxten. Det känns ja. också som att man satt och typ eh, så här, käkade lördagsgodis och lyssnade på Mr Loverman. Och det är mm. någonting väldigt, väldigt sjukt i det. ja, jag var glad när Shabba dök upp här. Ja, men, alltså. Precis, det är det som en eh, trigger så här, eh, för minnen nästan. Såna, eh, sådana ljud. Liksom, på något sätt. Men jag börjar också tänka på gamla kvällar med Keigan och yxa på trädgården Jaså? back in the day. <laughs> på, vad hette det? Flemings. Just det, mm. äh, gamla trädgården. Ja. Keigan och Yxa är alltså jag och äh, min äh, bästis Karins gamla, ganska hårda DJ-namn. Mm. Ähm, vi spelar en massa ganska hård hiphop, mycket pistolljud och sånt. Verkligen, när, när, i ett väldigt, väldigt varmt rum. Det var härliga sommarkvällar. Ja, mm. Good times. Uh, det känns också som att uh, hiphopen just nu blinkar ganska mycket mot Jamaica. Så här Pusha T vill uh, också så här, spela in sina videos i något slags kåkstad eh, på Jamaica och eh, ASAP Rocky och ASAP Ferg verkar ju också så här rikta in sig lite på den, den stilen, den hårda Jamaica-stilen. Mm. Vad tycker du om det? Jo, men det framförallt funkar det på sommaren, tycker jag. <laughs> det ska vara reggae på sommaren, eller vadå? <laughs> det funkar bara på sommaren, helt enkelt. Ah. John. I'm calling John. Thank you. Ja, eller hur? Vad är det för någonting? Uh, John Wizard heter han. Uh, eller heter de. Han heter väl uh, John Withers, men de kallas för John Wizard. Ehm, Lusaka by night. Mm. Jag ligger Lusaka någonstans? <laughs> Jag var imponerad där. Du tog det. Huvudstaden i Zambia. Ah. Uh, vad tycker du om den här låten? Uh, jo, jag tycker den är jättehärlig och tycker den är en fantastisk fin eh, produktion. Mm. Den uh, kommer från Sydafrika, men jag upptäckte det genom skivbolaget egentligen som släpper det här, Planet Mew, som kanske inte är mest känd för den här typen av musik. vad, va släpper de annars då? Alltså, det är ju gammal engelsk techno-label och ganska skruvad mm. elektronisk musik. Mike Paradinas han kallar sig också Music så i Eh, kompis med Afix Twin och hela den vågen. Eh, men så dök det här upp och det är första singeln, albumet kommer i slutet på sommaren. Vad tänkte eh. du då, då när, jag, när du hittade den här pallen bland alla Nej, precis. Men den, när jag lyssnade på grejerna som kom därifrån så stack det här verkligen ut. Och, jag vet inte så mycket om det egentligen, men jag tycker det... jag blev väldigt glad när jag hörde det. Jag tyckte det var väldigt, väldigt bra. Superfin, mm. verkligen. Vi fortsätter med någonting som vi, jag och Peter hittade i, i veckan. Ganska poppigt. Får se vad du gillar. det. Do you say and grow too hard? every dawn of silk and white. You've sown me true. Two rivers for me, ten bridges for you. These days I've been getting wrapped up so tight, I forgot how to show you love. Hoping when you glance around, you know it's still you I'm thinking of. I've been getting wrapped up so tight här var en eh, trio från Philadelphia som heter Worshipper och låten heter Calm and Hunt. Som något slags indiegäng som har börjat lyssna på R&B kanske man ja. kan tänka sig att det är. Ja, det låter rimligt. Det här är ganska långt från din värld, tänker jag. Uh, ja, ganska långt. Det låter väldigt uh, just nu. Uh, På vilket sätt då? <laughs> Nej, men det låter väldigt just nu <laughs> helt enkelt. Eh, att det kanske inte är någonting man eh, plockar fram igen om två år och tycker att Nej, det, här det var ju fantastiskt. Men en söt eh, liten poplåt mm. från eh, den här juliveckan i alla fall. Ja, vi eh, fortsätter på det dansiga spåret. Mm. Vad är det vi hör här i bakgrunden? nu hör vi en grej som jag plockade med från en kompis som heter Micke. den här blev mastrad i, i början på veckan, så det här, jag förstår att ni gillar verkligen färska grejer. Slirrigt snyggt. Ja, är det premiär? Vi, vi säger, ännu mer. Precis, vi säger att det är en premiär. <laughs> det är definitivt en Sverige-premiär. Ah, en remix på en, eh, en, låt som har varit eh, släppt tidigare, men den här remixen är purfärsk. Vad är det för någonting då? Chelonoir R. Jones äh, heter artisten. Och det är Tiger Stripe som har remixat. Thank Bye. hur sjunger den här snubben egentligen? <laughs> ja, vi pratade om det. Vad är hans problem? <laughs> det är lite som att ha tagit på sig en lite för tuff eh, skinnjacka och inte kan bära upp den. <laughs> ja, det, som vi snackade om här innan, det låter som, också som att det kanske inte är en någon som pratar engelska i vanliga fall. Som... Nej, fast han är amerikan. Ja. Han, är bosatt i, i Europa sedan många år tillbaka, men han är ju <laughs> amerikan. Han har någon slags eh, häftighetskomplex i alla fall. Mm, <laughs> precis, men när man själv var liten och försökte prata engelska lite tufft. Som, ja. som, en, eh, pil, som en polis eller någonting. Jag, jag har märkt på senaste året, åren att jag blir mer och mer allergisk mot vokaler i ah. lite olika sammanhang. Alltså när det är så klubbiga saker eller långsamma, brusiga grejer. Om det inte är en jättebra rap. Liksom. Ja. Så, så tycker jag att det är bara så här, åh, stör. Kan inte någon bara choppa upp allt det här <laughs> och göra ljud av det istället? Vad roligt, för jag tycker tvärtom. Mm. Jag har mm. haft en lång period jag, innan när man inte spelar alls mycket vokaler, men på något sätt att det har kommit tillbaka, att det behövs. Men, eh. vi, vi kommer aldrig vara på samma våglängd. Nej, <laughs> <laughs> Men det som inte riktigt framgår här i den här låten är den fantastiska basproduktionen. Den är, det här är det mörkaste spåret idag och den vill man ha i en källare och det ska vara så här mörkt. Det var lite muller i bakgrunden. Liksom, ja, som man bara känner i, eh, jag kan tänka mig att det bara känns i hela så här, ryggraden ifall mm. man hör eh, det på klubb. Ja, precis. Vi får väl be om en uh, instrumental version då, av, av <laughs> Tiger Stripes. Men den släpps på Systematic inom kort, en tysk label såklart. Okay. Vad, vad är du annars sugen på eh, just nu att spela på klubben? Uh, oj, det var ju en eh, svår, svår fråga. Ja, men vilken, men, alltså, eh, med vilken typ av musik? Liksom? Vill du att den ska låta så mullrig och mörk? Nej, inte just nu. Jag vill ha mer det studsiga, uh, det glada. Jag gillar liksom... Uh, jag vill egentligen bara ha DJ-spelningar på eftermiddagen. <laughs> Jaha. så, så man får spela för folk som sitter i shorts. Åh, vi är så gamla nu. Det är därför man tycker det, man vill sitta ner och spela och helst äta samtidigt. Typ. <laughs> <laughs> ja, äh, men eh, nice. Vi, mm. Eh, vi kommer ha några till av dina eh, val här strax, som mm. också låter klubbiga och fina. Men vi fortsätter med två giganter, får man väl ändå kalla dem. JC släpper ju album nu. Magna Carta, vad, vad är den heter? Det heter någonting mer än Magna Carta. Det är något så riktigt namn på plattan. Det men känns, han, känns väl som att det är det som gäller inom, hos de stora hiphopartisterna. <laughs> ja, det är klart. uh, men nu, han gör en låt med frugan. Det gillar man ju alltid. Ja, precis. Mm. misunderstood. Yeah. Black our hourglass, toast to cliches in the dark past. Toast to cliches in the dark past. from the cop is check the do say, uh. Fuck what you say, boys the blue say, uh. I don't care if we on the run, baby, long as I'm next to you. And if loving you is a crime, tell me why I bring out the best in you. I'm an outlaw, got an outlaw chick. From a Tupac on my outlaw shit. Matching tags, ink don't come off, even if rings come off and things ring off. My nails get dirty. My past ain't pretty. My lady is, my Mercedes is. My baby mama harder than a lot of you niggas. Keep it 100, hit the lottery, niggas. You ain't bout that life and got a lot of me, nigga. You know it's to the death, I hope it's I be the niggas. Speak about mine, I'ma wave this tech. I'ma geek about mine, touch a nigga where it's rib back. I click clack, put your motherfucking wig back. I did that, I've been wildin' since a juvie. She was a good girl till she knew me. Now she's in the drop, bustin' you, we screaming. Now that I found the place to let you. Deeper than words, beyond right, die for your love. Magna Carta Holy Grail heter albumet ja, okay. som släpps idag. Vi spelar in podden eh, den 4 juli och det känns ju också lite så här, slå sig för bröstet, <laughs> <laughs> nationaldag, bara boom. Ja. Vad, vad, tycker du om Jay-Z? Ja, Jay-Z är ju fantastisk såklart och Beyoncé också. Uh, det Kommer här var väl kanske, det, det, det är inte så att det sätter sig direkt. Det är ju en, fan, det är en fet produktion och det låter påkostat och ja, sådär. Men, eh, Lite sömnigt. ja, kanske lite. Man vill ju höra så här Chris in Love 2, liksom, med Ja, antingen- på om de ska göra någonting tillsammans. Ja, precis. Den vibben finns där inte riktigt. Nej, Men det är ju bra. vi får eh, lyssna igenom albumet helt enkelt och Mm. kolla om vi hittar några andra grymma spår. Eh, har du några andra så här R&B, hiphop-favoriter? Eh, vi gillar ju det väldigt mycket här i podden. Ja, det förstår jag ju. Ehm, det var ju en stor fråga på något sätt. Men eh, jag är en av dem som uppskattar nya Kanye-plattan till exempel. Jag tycker, uh-huh. jag tycker att <laughs> jag gillar att han har <laughs> freakat ut lite. <laughs> Gör han inte det varje gång? jo, men du förstår vad jag menar. jag fattar vad du menar. Mm. Nej, Vi... sen så nästan all uh, eh, R&B jag upptäcker idag är genom den här podden. Oh, man blir ju generad. Mm. Vi fortsätter med en uh, Henrik Hallberg-låt. Gamla skolan, vad är det för någonting? Det är titeln på den här låten. Ja. Um, det är ett uh, Studio Barnhus-släpp. Mm. Ännu en svensk låt. Uh, ännu osläppt. Uh, den får tala för sig själv en stund. Vi lyssnar. Mm. Lukas eh, Nyström från Unge, Gamla skolan. Bra låt. Ja, vad kul att du gillar det. Det är ju en låt som jag vill höra varje kväll jag går ut, <laughs> hela sommaren och långt in på hösten. Var, varför eh, tycker du om den så mycket? Ja, men lyssna på den. Det är piano, där är stråkar, där är handklapp. Det är, ju, det är så det är så härligt. Väldigt somrig och eh, fin vibe i den också. Ja, Ga men gamla skolan, vad är det för gammal skola som det hänvisas till? <laughs> Ja, det vet jag inte. Det kan man ju bara spekulera i. Men är det man från 90-talet? <laughs> man skulle ju kunna tänka sig att den refererar till Old School House. Ja, fin i alla fall. Ja. Men vad är det här för snubbe? Eh, jag vet inte så mycket om honom. Han är, heter Lukas. Eh, han har tydligen hållit på att producera jättelänge utan att släppa så mycket. Han är i min ålder. Mm. um, <laughs> Jag vet Vad är din Ax ålder egentligen? Axel, <laughs> Axel Boman från Studio Barnhus eh, beskrev honom som Sveriges Jay Dilla, att han är verkligen ett geni ja, i studion. Så vi hoppas vi får höra mer. En samplingskonnässör. Eh, ja, jag vet inte riktigt eh, vad han grundade på, men det lät eh, spektakulärt. Och eh, jag vet att den här låten är med på en femspårs EP som släpps inom kort och att de har eh, två sådana EPs till på gång sen. Mm. Så att, där finns material att ta av. Han, han är jätteproduktiv tydligen. Studio Barnhus eh, har ju dykt upp här i podden under hela våren. Mm. Eh, du som har bättre koll på liksom, dansmusikvärlden och vad som händer i den egentligen. Vad, hur, vad har de för status? Alltså det verkar ju vara en eh, magisk liten källare, deras studio. Det kommer jätte, jättebra grejer hela tiden. Mm. Och de verkar åker runt hela världen och DJar och så vidare. Släpper eh, grejer dels på sin egen label och dels massa andra. Snackas det någonting om dem? Ja, det verkar så. Eh, det verkar så. Bra! Mm, jättekul. <laughs> jag tycker man ska kolla upp eh, en Studio Barnhus-relaterad grej också, som vi snackade om här under låten, Outside Amore. Mm, något som vi körde i, lite tidigare. Fast det är DFA-släpp kom vi på. Ja. Men sjukt bra disco ifall man vill lyssna på det. Ja. Uh, vi fortsätter med din uh, sista låt. Fick jag två låtar i rad? Du fick två låtar i rad. <laughs> Nice va? ja, verkligen. <laughs> Det, uh, ja, kan du berätta någonting om det? ja, alltså Jackie Widren och John Cartwright släppte ett folkalbum 1983 tror jag, som var helt bortglömt. Och sen så var det ett, ett skivbolag som plockade upp det för något år sedan. Där den här låten fanns med som en som en eh, a cappella. Och nu mm. kommer det en, en remix på den i slutet på sommaren. Den måste komma snart, den är helt fantastisk. You wouldn't think this world of ours could last another day. Something else is going down, and a change is gonna come this time. Now good things never ever come to those who hate. Sleeping with a loaded gun, it might. vilken eh, maffig känsla det var i den här. Ja, eller hur? Det här är en låt som kommer att avsluta alla mina DJ-set i sommar. Det kändes som en avslutningslåt, ja. men eh, också någonting som, man fick, eller som jag i alla fall förknippar väldigt mycket med house. Det här, eh, någon slags mäktigt budskap om gemenskap och jag vet inte, förändring ja. var det väl här? Ja, precis. Man kan hoppas att den handlar om det svenska valet 2014. Ja, hoppas att det blir kamplåten. Mm. Uh, mycket, mycket fin. Mm. Vad, vad, vad, ja, på tal om sommar, vad, vad kommer hända med Slowblow i nu närmsta månaderna? Ja, under sommaren så kör vi dedikerat um, här utanför på Trädgården i, i Stockholm en mm. gång i månaden. Um, försöker... Blir det de där mysiga eftermiddagsspelningarna eller kör ni? Nej, vi kör uh, <laughs> nattpasset. <laughs> Jag vet inte, du kanske får flörta lite med de som bokar här. Man kan få någon eftermiddagsspelning också. Ja. Det verkar så härligt här på eftermiddagen. Kommer du hänga något på daytime sessions? Ja, så mycket jag kan. Så mycket jag kan. Eh, jag ska eh, åka till Berlin nästa vecka och sen så lite eh, på landet i Sverige. Men när det passar så kommer jag hänga här. Semester för en house-DJ. <laughs> <laughs> Mysigt. Familjen till Berlin. ja. finns det någonting så inom musiken som du verkligen längtar efter just nu, som du hoppas ska dyka upp i sommar? Eh, nej, men man vill ju bli överraskad. Det, eh, man ser fram emot att få den här wow-upplevelsen, någonting som man inte hade hört innan, som, som fäster, som får hänga med långt in på hösten. Kan inte du lova och tipsa oss ifall du hittar något sånt? Vi som inte hänger på alla <laughs> Tuffa typ House-forum. <laughs> det lovar jag. Bra. Tusen tack för att du kom hit. Ja, tack så mycket. Bra valt. Eh, du som lyssnar, vi är tillbaka live utomhus som vanligt eh, nästa vecka. Nu har vi suttit här inne och tryckt i ett kontor, men det har varit ganska mysigt också. Eh, gå in och kolla låtlistor och allt vårt grymma extra material som vi har nu på Jenny och Vänners nya blogg på rodeo.net. Där finns också ett grymt mixtape med Up to No Good som man absolut inte får missa. Vi avslutar med veckans atmosfäriska låt <laughs> fint. En snubbe som heter Andrea eh, har något så samplingsprojekt där han plockar upp någon sampling om dagen och eh, gör någonting kring det. Eh, det här är dag 12, day 12. Mm.